Išeimo knyga, aštuntas skyrius. Tada viešpats tarė mozei, eik pas faraoną ir jam sakyk, taip sako viešpats, išleisk mano žmonės, kad jie man tarnautų. Jei nesutiksi jų išleisti, užleisiu visą tavo kraštą varlėmis. Upe knipždės varlių jos iš upės atreplios į tavo namus, į tavo miegamąjį ir į tavo lovą, taip pat į tavo tarnų ir tarnaičių namus, į tavo krosnis ir duonkubilius. Per tave, tavo žmonės ir visus tavo tarnus, replios varlės. Sakyk karonui, ištiesk savo ranką su lasda ant upių, perkasų, balų ir padaryk, kad varlės užplūstų Egipto šalį. Aronas ištėse ranką ant Egipto vandenų ir varlės išrepliojo ir užpildė Egipto kraštą. Ta pati padarė žiniai savo kerais ir iššaukė varlės Egipto šalyje. Faronas, pasišaukęs Mozę ir Aroną, tarė, melskite viešpatį, kad jis pašalintų varles nuo manęs ir mano žmonių. Tada išleisiu Izraelitus aukoti viešpačiui. Moze atsakė faraonui, paskirk laiką, kada melsti už tave, tavo tarnus ir tautą, kad varlės būtų pašalintos nuo tavęs, iš tavo namų ir kad jos tik upėje te pasiliktų. Jis atsakė, rytoj. Moze tarė, te būna kaip sakai, kad žinotum, jog nėra lygaus viešpačiui, mūsų dievui. Varlės pasišalins nuo tavęs iš tavo namų, nuo tavo tarnų ir tarnaičių. Jos tik upėje te pasiliks. Moze ir Aronas grįžę iš faraono, meldė viešpatį pašalinti varlės, kurias jis buvo užleidęs faraonui. Viešpats padarė, kaip Moze prašė. Varlės išgaišo namuose, kiemuose ir laukuose. Jie suvertė jas į krūvas. Visa šalis dvokė. Faronas matydamas, kad atėjo ramybė, užkietino savo širdį ir neklausė, kaip viešpats ir buvo sakęs. Tada viešpats tarė mozei, liepk Aronui ištiesti lasdą ir suduoti į žemės dulkes, kad jos pavirstų mašalais visoje Egipto šalyje. Aronas ištiesė ranką su lasda ir sudavė į žemę. Tuoj mašalai apniko žmonės ir gyvulius. Viso žemės dulkės virto mašalais Egipto krašte. Žiniai bandė tą patį padaryti savo kerais, bet negalėjo mašalai apniko žmonės ir gyvulius. Tada žiniai tarė faronui. Tai dievo pirštas. Bet farono širdis buvo užkietinta. Ir jis neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs. Viešpats tarė mozei. Atsikelk anksti rytą. Prieik prie farono, kai jis eis prie vandens. Ir pasakyk jam, Taip sako viešpats. Išleisk mano žmonės, kad jie man tarnautų. Jei neišleisi mano tautos, užleisiu mūsų ant tavęs, tavo tarnų, tavo žmonių ir tavo namų taip, kad egiptiečių namai ir visa žemė bus pilna mūsų. Bet tą dieną aš atskirsiu Gošeno kraštą, kuriame gyvena mano tauta. Ten nebus mūsų, kad žinotum, jog aš esu viso žemės viešpats. Taip aš atskirsiu savo ir tavo tautą. Rytoj įvyks šitas ženklas. Viešpas taip ir padarė. Dideli mūsų spiečiai apniko faraono bei jo tarnų namus ir visą Egipto šalį. Musės vargino kraštą. Faraonas pasišaukęs Mozę ir Aroną, jiems tarė, eikite, aukokite savo dievui šioje šalyje. Mozė atsakė, netinka taip daryti. Egiptiečiai bjaurisi tuo, ką aukosime viešpačiui, savo dievui. Jei aukosime, kas egiptiečiams biuru, argi jie mūsų neužmuš akmenimis. Tris dienas keliausime į dykumą, aukoti viešpačiui, savo dievui, kaip jis mums įsakė. Faronas atsakė, aš išleisiu jūs į dykumą aukoti viešpačiui, savo dievui, tik nenueikite labai toli, melskitės už mane. Moze atsakė, iš tavęs išėjęs, melsiu viešpatį, kad pašalintų muses nuo tavęs, nuo tavo tarnų ir tarnaičių tik, kad vėl faronas neapgautų, neišleisdamas tautos viešpačiui aukoti. Mozė išėjo iš farono ir meldė viešpatį. Viešpats padarė, kaip Mozė prašė. Jis pašalino muses nuo faraono, nuo jo tarnų ir žmonių taip, kad ne vienos nebeliko. Bet ir šį kart faraonas užkėtino savo širdį ir neišleido tautos